Тридцятий день. Ми рунвірою озброєні. Перше, хто керує світом, світом керує. І так було, і так є, і так завжди буде. Велика тримагутність, розум, сила, золото. І той, і тільки той, хто володіє цією тримагутністю однією або двома її постасами пише закони життя, утверджує норму моралі, релігію, політики, економіки, науки, краси, техніки. Переконують рабовласників рабів своїх, що велика тримагутність мала о мощі християнських святих силах, а обеліски москвинських комуністів священність. Вони, раби, невільничу волю, в цю пропаганду повіривши, живуть справами малими. Малі справи тримають їх у колі малого життя, і тому вони загрожують тим, які їх поневолюють. Живимо сьогодні, живемо завтра живімо у серцях прийдешніх поколінь так, щоб ми всюду і завжди самі розпоряджали своїм розумом, щоб наша сила подвоювала нашу силу нашу. І належало нам, щоб наше золото подвоювало багатство наше і належало і лежало у скарбницях наших. Друге, шлунок і ротри будуть пожили. Розум так, як і шлунок потребує щоденної поживи, коли ми маємо здібність самі для шлунку свого здобувати харч. То хто сказав, що ми для свого розуму самі не можемо здобувати харч? Хто сказав, що наш розум не може бути самовистачаючим? Хто сказав, що ми без чужого розуму нерозумні, без чужої совісті несовісні, без чужої святості не святі, без чужої сили несильні, розум, совість, святощі чужі. Чужі! Хто сказав, що наш розум зобов'язаний підпорядковуватись чужому розумові? Хто сказав, що добра мати природа нам дала менше людських талантів, ніж іншим народам? Третє, хто піднімається найвище? Людина хоче, велич світу в ній утверджена, покоряти вершину науки, Тайне життя. Вона, жертвуючи життям, покоряє гори, морські глибини, космічні простори. Їй хочеться піднятися до вершини розуму, сили, багатства. Найвіщо піднімається той, хто в горі і в щасті спромігся піднятися вище свого серця, вище свого сірого дня, вище своїх недосконалих пристрастей, вище заздрості идеалів сліпого чревогодництва. Вище свого серця можуть підняти тільки ті люди, які мають серце, котре їм вірно служить. Той, хто служить серцеві примхливому і нерівноваженому, його нещасний раб і може, і проявила мудрість у народному прислів'ї. Дай серцю волю, заведе в неволю. Четверте. Де родиться рунвіст, там, де розум, натхнений розум, керує серцем, там, де полум'яне хотіння мати силу свою, розум свій, віру свою. Родиться рунвіст, нова українська людина, людина, яка має достойну відвагу, має благородство вірити у свій розум і вільно вдосконалювати його вірити у сілу свою і вільно множити її, вірити у золото своє і обачно ним володіти, вірити без вагань, без упереджень, вірити одержимо, тільки з вогню світлої одержимості твориться суть повнотного людського життя, ворог одержимості, вагання чому? П'яте. Вагання, гублення сил, поразка. Коли маєш світлу мету, не вагайся. Не маєш вагання, значить ти вже пройшов півдороги до мети. Хто вагається, той стоїть на місці. Життя не стоїть на місці, в основі його свідомої і несвідомої суті немає зерен вагання. Вагання це не тільки гублення сил, а й множення невіри у себе. Вагався чоловік перескочити рівчак, і тому йшов на дні його болота. І тому йшов по дні його болота і потонув. Скакаючи, міг би перескочити, міг би упасти, упасти, прямуючи до мети, прикмети достойної людини. Вона впала до мети йдучи, а не тому, що вагалася. Немає людини, яка б не падала. Одні падають, перемагаючи небезпеки, а другі тікаючи від них. Одні падають, поклоняючись чужій вірі, другі падають, поклоняючись рунвірі. Рунвіра прапор рідної холостий, той, хто впав, обороняючи його славу, священний воїн народу. Шосте, хто дискримінує наші духовні почування? Ми священні воїни України так довго, як довго в Україні перебуватиме хоч один солдат червоної чи білої московитії чи інших чужих ворожих сил. Ми будемо ворогами будь-якого миру, духовного, культурного, економічного, мілітарного. Коли по землі нашої вітчизни ходять чоботи солдата, які виконують чужі накази братнього чи не братнього народу, значить ми в концтаборі, і тому до нас жодної декларації міру не відноситься. Така наша віра, і той, хто її переслідує той прагне відібрати у нас честь людську, дискримінує наші духовні почування, і тоді ми стаємо мучениками священної совісті. Сьомо, віра там, де мученики. Немає готових йти на муки, немає мучеників, значить немає віри, тільки замилування до віри, релігійне аматорство, духовна розвага для розваги. Немає палкої віри, немає натхненого життя. Ми священні воїни України, наша борня за волю, наша оборона здобутої волі, обряд священий. Недрузі і друзі, любіть. Любіть нас такими, якими ми є. Ненавидьте нас такими, якими ми є. А коли хтось з вас відважиться наші душі на свою манеру, оформляти наш розум своєму розумові, підпорядковувати, ми будемо битися. Хто нас спасає за грати, хай не радується, ми готові прийняти муки, і тому їх не боїмося. Ми з мук викришимо вогонь такої сильний, що майстри екзекуції будуть осліплені. Спопиляться ідоли насильства, з крови мук наших виростуть квіти людства, діти наші духом гордоливий. Діти, кожні діти гордяться тільки тими родичами, які вміли, обороняючи я своє без вагань гинути в нерівному і рівному бою, гинути, не зрадивши відважних, не зрадивши чести дітей, і внуків своїх. Восьме. Хто зраджує відважних, лякалива людина зла. Зло загнізджує свої душі, лякливі, ошпарює і паралізує благородні чуття, бо його згне гне спини перед катом, гне тому, що покірністю рабською здобути, прощення в гріхах рабських, гне тому, що багата батага боїться, хто не боїться катування, той розброє катів. Боязливу у найкритичнішу хвилину зраджує відважних тому що боїться йти з ними дорогою небезпеки відвак. Боязливо правдою інколи вперта її з успіхом свою лікліву вдачу, свою зраду, кажучи, прощаю тим, які повісили мою неньку стареньку біля вікон на старій груші, тому що вона не зрадила місця свого мого, мого сховку. Душу добру не хочу бути месником, і тому на початку бою я сховався під кущем. Я проти війни, ось чому не воював за Україну. Я чесний. Дев'яте. Рік волі дорожче за 10 років каторги. Чесний, який боїться відваги. Чесний, який зраджує своє переконання, свою любов чесний, що боїться чесного бою, і тому зраджує побратимів, вважається чесним злодієм. Він чесно встромляє шию у ярмо, він чесно зраджує вітчизну. Народ, він не має відваги не зрадити, він боїться вмерти левом і тому живе паршивою вівцею і погоджується, щоб його стригли. Він людина овечого переконання, краще живе вівця, ніж мертвий лев. О, не захоплюйтеся угодовською моралю низьких душей людей, вона нікому не давала життєвих перемог. Краще смерть достойна, ніж життя, яке принижує гідність людську. Рік волі дорожчий за десять років каторги. Чому? Десяте. Розкіш поняття про не. Розкіш там, де воля, тілесна і духовна, дисциплінована воля. Ніколи не живімо для розкошів, хай розкіш живе для нас. Ми її володарі. Розкіш волі, право жити на волі, розуміючи волю по-рідному, і право вмерти на волі, розуміючи смерть по-рідному. Жити, керуючись позиченими поняттями життя, значить бути на становищі півлюдини щоб людина не здибна була відчути з цього становища і запоморочити орденами знак пошани, трудового червоного прапору, там, де панує деспотизм вишуканого рабовласництва, раб не має права звати себе рабом. Во, неволя названа волею. Не живімо, щоб розкошувати. Розкошуємо найкраща розкіш, духовна розкіш, щоб жити велике розкішне слово народиться там, де людина стає рабом матеріальної роти. Є розкіш п'яна, є розкіш твереза. Вони між собою вічно ворогують. Духовний бідолага, попавши в розкіш, стає блазним. Він у розкошах черствіє, жорстокіє і тане, як віск на сонце. Жити у розкошах, не цікавлячись долю народу свого, значить жити з законами продажньої совісті продажна совість, хераний диплом освічених професійних блазнів. Вони по-рабському все знають, по-рабському горді і самолюбні, духовні раби звучі рабство волею. При кожній нагоді співають пісні про правду і сім'ї принижують чому. Одинадцяте. Мати неправдою рятує правди, освятає та багато співає пісень про правду той, або раб правди чужої, або він прагне пісні про правду приховати свої злочини. Правда подібна на зерно, є зерно повне, є порожне. Є істівне, є отруйне, отже, справа не у слові правда, а в тому, яка суть його зерна. Найкраще розуміє ціну правду не той, хто її оспівує, а хто, хто її творить хто її в бою обороняє, втрачає, шукає її вдень і вночі, шукає, ідучи праведними і неправедними дорогами. Неправедними. Так. Мати обороняє свого сина, свою кровну правду, кажучи, неправду задам котам, які на неї спрямували горло рушниці, питаючи до сина. Мати неправду рятує сина, освятає. 12. Овеча тара, собака і вовк. Вівці нарікали, що собака не шанує демократії. Він, вживаючи силу, він свого здоров'я не шкодуючи, ретельно береже овечу тару, інколи будучи змучений біганиною, гризне ту вівцю, яка, порушуючи єдність отара, сама забреде в ліс. holy. бачу, що між вівцями і собакою немає рівноправ'я. Ласкаво говор заорив, овечки мої, сестрички кучеряві. Хочу жити з вами в згоді, любити вас. Але проклятущий собака, диктатор, мене до вас не допускає. І не мені, ні вам звіту жодного не дає. Бачите, боїться суперника, боїться правди, боїться моєї сили. І моїх талантів. Збунтувалося овече стадо, прогнало собаку. І на овечому вічі проголосила Вовка президентом і гостро осудила свавілля неморальної диктаторської замашки собаки. Вовк, ставши президентом, з'їв вівцю. І Влеслава сказав овечки мої. Сестрички кучеряви, коли б я вас не любив, хіба б їв, хіба ви їсте ту травиці, до якої не маєте любови? <laughs> З великою любов'ю я їстиму щодня одну. Ви ж вільні. Пасітеся, де хочете і коли хочете. Люблю вас бачити здоровими і ситими. Ніколи не гавкну на вас і не вкушу за хвоста. А коли їстиме щодня одну, то ваша плата за волю. І барани крикнули Ура! Вовк їм моргнув, що вони з'їдані не будуть. Він шанує старих мудреців. Їстиме тільки самчиків однолітків і зажурилася Етера. Почала співати пісень про волю, хвалити собаку Вовкодава. Та не було вже його між живими. Помер він із журби за своєю улюбленою отарою. 13. Воля і пісні про волю. Одні тішаться волю, а другі піснями про волю сентиментальними, бездіяльними, залицяннями до неї. Не маємо волі, то хоч дозвольте нам молитися до неї, оспівувати її вірш її присвячувати. І по-рабському неорганізовано, не бунтуватися і вмирати за неї. Невільники співають пісні про волю, мирні, все прощаючі, красиві. Від пісні про волю доволі так далеко, як від квітки до зерна. Є на світі пісана ялова воля, де вона краще росте. 14. Плекайте любов і ненависть. Два почуття, які роблять людину здібною, жити достойно. Це любов і ненависть. Любов стає нещастям, коли вона народжена. Ненависть. Є приклад майстерного рабовласництва. Москвини не забороняють українцям любити Україну. Вони їхню любов до України спотворили, і вона стала їхнім нещастям. Мовляв, любіть її вишневу, шароварну, солов'їну. Ми теж її любимо. Любіть її, як пухкі полтавські галушки, як шино, гарну молодичку. Але коли ваша любов до неї викликатиме у вас ненависть до її котів, жандармів, московіті. Ми Москви не будемо вас катувати. Ми маємо кодекс релігійний, перед яким ви благовієте, любіть ворогів своїх. І жерці Христа усердно і молитовно речуть вам, що наша влада Богом дана. 15. Скалічна любов до України. Українець той, хто закоханий у чужовір'я, має скалічну любов до України. Він її любить, він щиро співає її луки, сади, лани, широкополі, ріки, доріжки, і моріжки, її солов'їв, і любов свою освячує рясними сльозами. Але йому, коли йому сказати, а як же справа з ненависть до тих, які є, безталанно Україну плюндрують. Він статечно відповість. Нас все знаєте, партійна справа. А я говорю не про ненависть, а про любов до неї України. Я взагалі проти будь-якої ненависті. Я всіх людей люблю. Москви не добрі люди, між нашими є гірше. Народ, який багато любові до вітчизни і бідний ненависть до жорстоких ворогів. Це безхребетний юрба червогодників, театральних копашників, улесливих, пристосуванців, любити України і катів. Це значить бути українцем із витрясеною душею, півлюдиною. Але ж християнізм учить тільки любов. 16. Мертва церква і живі люди. Греко-латинська церква мертва сила, свята мертвячина. Вона не здібна відповісти на щоденні питання життя. Її наука ніколи не була визнана жодною державою. Ніхто ніде не підставляв лівої щоки, коли отримав дошкульну удар у праву. Ніхто з людей тверезого глузду не визнавав, що всяка влада Богом дана. Ніхто не любив ворогів своїх. А той, хто жив законами цієї неприродної моралі, був доброю матір'ю природи неоправданий. Немає на світ такої живої, думаючи, чи не думаючи істоти, яка б любила ті сили, які в неї відбирають життя. Греко-латинська церква мертва сила. А ми люди живі, не тільки живі а й духовно вільні і чесні. Ми не хочемо християнську церкву використовувати, так як це робили наші вороги для справ злочинних, загарбницьких, для справ узаконення рабства. Ми люди живі, нас вабить жива, чесна сила. Сила рідної української національної віри. Ми в ній чуємо вдари серця свого, пульс життя, чуємо розквіт нашого минулого, бачимо сучасне і вічим зором дивимося у світ майбутнього. Ми в рунвірі, ми рунвіру озброєні. Що нам дає Ронвіра, що воно нам обіцяє, їм було легше. Христос обіцяв рай небесний. Маркс обіцяв повний шлунок. А ви що обіцяєте? Питають в мене лицеміри. І звуть лже пророком. І самі на свої питання глузливо відповідають. Ви новий Магомед. Ні, я пробуджений син української матері. Сьогодні є. Завтра погасно. Прощаючись із світом білим, скажу. Їм було легше. Неписьменний раб без вітчизни, без роду і надії на краще завтра шукав рятунку. Йому рекли, що щира віра в Христа дасть йому блага земного раю. І чим довше він пролетар живе, тим далі від нього той рай, рай комуністичною московитію віддаляється. Виявляється, що той рай земний, то пекельний вогонь. Далеко відійдеш від нього, змерзнеш, підійдеш близько, згориш. А коли почнеш сам вибирати вигідне місце, а судять тебе за опортунізм і посадять за Я не обіцяю ні раю земного, ні раю небесного. Я проповідую рідну українську національну віру, щоб українець був по походженні і повірю українцям. І коли він таким буде, володітиме небом і землею. Чому я так говорю? 18. Мої ви улюблені богатирі. Я так говорю тому, що я вірю. І моя віра народжена силами вищими за розум, за земну суть мого я, що переможу тих, які були тисячу літ непереможними. В мені воскресла сила та, яка їх, моїх братів чужовірів, тисячу літ тому лишила їх лишила рідна духовність, їх вона тепер розброїть. Ім'я їй дасть Бог. Пийте, як з джерел степу рідного, духовний напій магавіри, могутнього натхнення в ній іскряться тайни безсмертя вашого, о мої побратими і посестри. Мої ви улюблені богатирі. Я не лише керманич ваш, а й вірний слуга ваш. Я не лише вчу вас, а й вчусь у вас. Я це ви, ви це я. І всі ми одна тілесна і духовна монолітність. Ми, внуки Божі. 19 в здоровім тілі завжди здоровий дух. Українці люди винятково здорової і могутньої плоті, люди із залізними м'язами, громовим голосом, гарною вродою, люди неймовірної виносливості, їхнє здоров'я виплакане чародійним повітрям і добірними харчами хлюпає через вінця, в їхніх жилах тече кров, в якій буянять солов'їни вишнєві сади, красуються соковито духмяне різнотрав'я і шумлять столітні дубові ліси, іскряться злотокосся, але чужі релігії. Чужі соціальні і політичні доктрини їх так розбестили, інтернаціалізували що вони просто не мають здібності без них жити. Вони люблять те, що ненавидять, люблять тому, що мусять, що попатло і безпечно. Вони вірять у те, в що не вірять. Біблія не чарує їхньої душі, капітал не радує. Вони вірять тим, яким говорять неправду. Вірять, щоб бути віруючим, щоб бути помілованими і нагородженими. Вони дякують тим, які в них відбирають духовні і матеріальні скарби. Дякують, щоб не бути підозрілими, позбавленими на рідній землі рідного кусня хліба, щоб не жити на смітнику чи на смітнику людства. Родяться сили. 20 імперії і жителі смітників. Людина не хоче бути осміяна, окрадена, викинута смітник людства. Та ніхто з її волею не рахується, вона на смітнику, але вона жива. І живучи на смітнику, в неї появляється одержима очайдушність. В неї появляється погорда до життя. І така людина підпалює пишні палаці, щоб вони горіли і гріли її смітникова лігво. І така людина валить царський трон, хитає основи імперії, що сталося, потопаючи, хапається за бритву, ні. Той, хто живе на смітнику, немає речей дорогих, до яких би він був по рабському прив'язаний, немає життєвих радощів, для яких він був, він жив би і до них молився. І ось та неприв'язаність до речей, до сірих буднів пахетнула трони імперії. Упав Рим, знищений первісними християнами, які жили на його інтернаціональних смітниках. Складна бедка життя. 21 для кого Ронвіра небезпечна, хто довго жив у темряві, той відвик від сонця, він вийшов з цієї темниці осліпне. Наука рідно української національної віри небезпечна для тих братів чужовір, які мають обмежений, і це не їхня вина спроможності бути достойними людьми, недостойним тим, що звикли до духовної неволи, тяжко жити без ярма традиційного рабства. Вони з них зжилися, як крізь пітьмою. Кротові сонце не потрібне, їм тяжко бути собою. Звичка це частина характеру, а в деяких людей основа характеру. І з нею вони рахуються, як з рідною мамою. Їх лякає духовна незалежність, так як крота лякає сонце. Вони, ставши незалежними, не знатимуть, де себе подіти, як жити без чужих норм життя, що почати вільне утвердження свого я. Чому? тому що в них ослаблений яке в бажині людини інстинкт вільної творчої ініціативи. В них ослаблена сила вальовості, в них зірваний міст між ними і самобутньою духовністю їхніх предків, ось чому вони збайдужілі. Нема в них отієї промовлячої натхненності того полумляного захоплення справами національної єдності, справами національного самоусвідомлення. А що ж є? Є ненормальна знижена температура мислення і почування, є холодне, збайдужиле обличчя, ліниве споглядання, підозріння, неврівноваженість у прагненні до мети, театральна патріотична поза, втеча від великих ідей, шукання легкого і масного життя. Вони розмовляють самі між собою необґрунтовано без переконливих тверджень, і тому постає між ними хронічна взаємна недовір'я, політичне і церковне пліткарство, культивування між ними завжди модного годовства чужим силам. Вони міролюбці або сліпі бунтівливі сприймачі а не творці духовного харчу. Вони просять воли, а не творять її. Вони просять права, а не творять його. Вони просять визнання, а не творять його. Рунвіра наука вільної духовної. Вільної творчої духовості, наука цілісної самобутності. 22. Цілісність, сила, кусник, смерть, цілісність хто до влюбленої справи ставиться трохи тепло, трохи холодно, трохи з вірою, трохи з недовір'ям. Той мислями маліє душе порожніє. Така людина має нахил до змов, зрад, темних комбінацій проти друзів своїх, принизливого годовства і лишається вона собі на горе вірна злим навикам своїм. Вона здібна ранком обожнювати рунвіру, а вечором її осуджувати тільки тому, що з нею вона мала. Має мало особистої користі, Вона осуджує тому, що переконання в неї не буде не, не було повне. Її душа ніколи не може бути повна. Вона недостойним життям події рявлена, і в ній ніщо ціна не тримається, цілісність сила, кусник, смерть цілісності. Будьмо в цьому тайна кожного успіху. Цілісними людьми, будьма, людьми повними почуттів, повної віри, повних сил. Не захоплюємося мармілядною словесністю тих, які трохи, щоб здобути довіра і діяльні, трохи щоб бути скромними, бездіяльні, трохи в ім'я поступу з нами, трохи в ім'я назадництва проти нас. Вони трохи щирі, трохи фальшиві, трохи нас півсхвалюють і півосуджують. На розпо Ловинене зерно непридатне для продовження роду свого. Розполовинені мислі і чуття роблять людину неповноцінною. 23 тільки рідна, рідна, віра рідна. Мисль, яка проголошує переоцінку духовості, людства народилася і визріла в українській голові не тому, що вона наймудріша чи найблагородніша, тому що вона протягом останнього тисячоліття була найбільш гноблена. Вона тайнами космічної відозмінності покликана бути благовісником нової совісті людства, її світла душа не три дні, а десять століть була розіп'ята на хресті продажнього корисного чужовіря. Вона, як ніхто інший, знає ціну волі, ціну горю людському, ціну душевній красі. Вона прагне втвердити нові поняття волі не тільки у своїй господі, а й в всіх материках планети земної. Вона, українська голова, не нестиме скарби духа свого на ринки людства. Вона не буде чужу духовність своїй підпорядковувати огням і мечем. Ні, вона людство поверне людство. Вона оновить і звеличить природою перевірені закони життя. Тільки рідна віра рідна, тільки рідна вітчизна рідна. Досі ці життя тверджуючі істини були шаманами духовної торгівлі. В лапках шаманами інтернаціональних релігій, світоглядових доктрин, дискриміновані, посаджені за грати святої інквізиції чи антибіблійного атеїзму. Духовна агресія, втручання однієї наси в духовне життя і другу другої. Хай щезне з лиця землі. Насильство над душею, терор, найжорстокіші ті, які в ім'я правдивої релігії я соціальної справедливості його правди вважаються паразитами людства. 24. Готуємо дари для внуків, об'єднання синів і дочок України. Асіду в лапках, родинне вогнище ронвістів. В ньому ми, ронвісти, творимо нову етику, нові принципи моралі нові поняття богорозуміння, боговідчування. Втілюємо в життя реформи української до християнської віри. Ми творимо нові погляди на атеїзм, на соціальні проблеми. В них немає місця для раба і рабовласника. Оновить українців. Нове ставлення українця до українця. Прийдешні покоління будуть щасливі, що ми майстер нового стилю організованого життя для них створили, їм у спадщину передали архітектонику монолитною духом і кровно рідної організації осіду. Миру невісти передбачливіші і здібніші люди, як брати чужовіри. І тому ми маємо щастя перебудовувати стиль свого життя творити переоцінку духовності і прокладати новий шлях, єдиноправильний шлях рун віри. Ми маємо що дати внукам, ми їм дамо сильні повчальні приклади організованого життя. Ні, ми не будемо старими поглядами на життя робити їхні душі старими. Ми дамо юність для їхніх юних душ. Ми їм дамо Філозофії великого національного збудження. 25 ми осяяні величі духа вашого. Діти і внуки, отримавши від нас модель новою між українцями стилями і формою організації осіди стануть ще кращими, як ми ось діслав нашого вічного життя воістину. Щасливий той, хто своїм щастям ощасливлює людей своїх, діти і внуки наші, коли зуміють використати всі свої спроможності, будуть майже звільнені від навиків духовного раба, роздорника, заколотника, бунтаря, дезорієнтатора. Вони скажуть у святині життя свого ми у спадщину отримали повчальні приклади мислення і дії. Ми багатші, як було наші родичі. Ми маємо все те краще, що вони мали, і маємо і свої творчі здобутки. У нас немає духовного і організаційного роздоріжжя. У нас є непорушний закон. Хто зраджує волотворчі традиції дідів своїх, той палить міст, по якому йде той кров'ю свого серця зрадливо отруює корінь, який не. Тільки живить дерево народу і зберігає його вільний розвиток, його духовну і тілесну життєпроможність. Опредки так праправнуки скажуть про нас, як нас вже не буде більш живими. Ми осяйні величу духа вашого. Ви пішли як богатирі людства на борню проти вікових бастіонів агресивного чужовір'я. Ви створили осіду, родину натхнених велетнів духа. Ви боролися із силами у стократ сильнішими, щоб показати нам велич боротьби, ви страждали, але ніколи не зневірювалися, щоб ми були ми. І ви перемогли тоді, коли ніхто не вірив у вашу перемогу. Ви горність і наснага наша. Слава вам! 26. Любов сильніша за смерть. Побратими і посестрі, достойні рунвісти великі обов'язки дані нам життям, і хоч ми щойно розгортаємо свої крила, щоб почати нову лед в історії людства, нас переполохано зі всіх сторін обстрілюють лицарі чужовірної агресії. Вони бундючні, грошовиті, досвідчені і до зубів озброєні, прагон боротися не тільки з нами, а з нашими внуками і правнуками. Торжествуємо! рідна. Розум, віра, воля, правди, любов по нашій стороні. І тому ми непереможні. Наша любов до народу така велика, така свята, і таким могутнім корінням вона зрослася з нашою душею і душею предків, і потомків наших, що нам не страшні, ні духовні, ні тілесні тортури, ні великі невдачі, ні великі перемоги. Любов сильніша за смерть. Ідімо об'єднано і натхнено. Ми, духом предків, покликані перемогти темні урагани. І сьогодні всією нашою великою родиною стрінуті величаве сонце завтрашнього дня. Мабутнє йде з нами. Ми першопроходці духовного відродження. І той, хто йде з нами, той іде у перших рядах з першими прапороносцями рідної української національної віри. Живімо так, щоб наші думи про майбутнє були побудовані з матеріалу сучасного на міцній основі минулого. Живімо сьогодні на славу ще ненароджених поколінь. І ми, життя таке маючи, станемо кращими людьми світу, людьми, які вміли жити вміли умерти, вміли вічністю увійти у храм вічності. Шлюз.